amahoro y'imana bakunze radio isanganiro ndabaramukije aho muherereye kaze murano makuru muri migu kirundi avugwa kuri no murango ayo nayo tukahera kunga inkuru nkuru ziyagize imyaka 200 irarangiye isamiriza isanganiro iriko irasamirana aba nabandi yaba abanyagihugu canke abanyepolitike bagize ico bashikiriza kuri vyakozwe niyo samirize imyaka mirongo ibiri irirangiye muraja kubumva murano makuru na mu by'umutekano tuja kubabwira aho umuntu umwe ari we yaraye yishwe uyu nawe akaba yari asanzwe ararira isengero katedrale katolika ni mu ntarangozi akaba yishwe n'abantu bari baje kwiba murabyumva murano ano makuru ahagariwe umuhinga bw'ivyuma na Innocent bibona imana Jean Marie Mayonga nije ngiye kubashikiriza ndasubiye kubaha ikaze Sangwa muri sanze kuri radio nk'uko naremeje kubibabwira abanyagitega ngo barashimishwa n'ibiganiro bya Radio isanganiro bagasaba ariko kwitoza iracikagurika kenshi baganira na gerard nibigira hari ku mugwa mukuru wa politike mu ntara ya gitega tubakurikire kugira ibashe kuziraduha ibiganiro byiza byiza twosaba yuko radiyo isanganiro iziraduha ibiganiro bya minsi yose hamwe tuza turaryoherwa iduha utuntu twiza twiza ku buryo iduteramisha ego turayumviriza cyane ah, gucika birashika mugabo urumva si cyane kandi ntibaze ko iradiyo iduha ibiganiro byiza natwe tukaryoherwa turabishima vurema ibiganiro biduha Mwenyepolitike na hongo radio isanganiro yarafashije abanyapolitike guhurira hamwe bakaganira ku bintu batabona kumwe bishimwa na Olivier Nkurunziza aramutswe umugambwe badasigana Iprona kuri no genekerezo iyo samirizi kwije imyaka 200 ikora akabona ko muri kino gihe radio isanganiro yogwiza ibiganiro bijanye n'ubutunzi kugira bihinzira abanyapolitike yo gushikana igihugu kwiterambere tumukurikire ubwa mbere kwa ruhira dumakenze ko iyo myaka mirongo ibiri iradiyo isanganiro ibayeho ni radiyo rero yaterereye mu buzima bw'igihugu kuko ni radiyo yaje mu gihe igihugu cy'u Burundi hari mu bihe bigoye by'intambara hari imigwi igwana hanyuma rero iradiyo isanganiro iraterera mu guha ijambo bose itarabye ngo aba bavuga ibi canke bariya ariko bagaterera ivyiyumviro vyabo gutanga inkuru ku mpande zose z'igihugu mugatanga inkuru zibereye rero mu radiyo isanganiro turakengurukira rwose ubwa mbere ni iradiyo idahengama itanga inkuru z'impande zose kandi idahuguza kuko ni ikintu gihambaye twarabonye n'ibyo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu haraciyemo akanya gato hamwe amaradiyo menshi yagiriye ibibazo ariko irasubira uruguru kandi bandanye iterera mu buzima bw'igihugu eh, twebwe rero turayikeza tukayikeza ko yobandanya ikomeza cyane cyane ibyo abarundi bakeneye ubunye abarundi ikiduhanze ni uko igihugu cyotera imbere mu mahoro n'umutekano ni uko abarundi bonywana bagasubiza hamwe mu by'igihe bari bararondera ibyabaye mu gihugu ariko kandi hariho n'ikiganiro kera iradiyo sanganiro yahiri icisha ko inkingi z'ubuntu bakavuga abakijije abandi icyo ntitukicumba mugabo mu gihe nk'iki ni ikiganiro gikenewe kugira bagende baraherekeza wisevere n'ibindi kugira ngo batavuze abarundi bamenye kuko abarundi bakoze ineza bariho ariko icyo twe dusaba nuko uko ubu naho nyine mwokwihatira gukira ibiganiro bivuga ku by'ubutunzi cyane cyane gusumba ibya politiki kugira abantu bahamagarirwe mu by'iterambere mu by'iki na politiki tutayisize inyuma kugira ngo abanyapolitike baganire mbega boterera iki mu iterambere ry'igihugu n'umugambwe sendede fdd urakeza radiyo isanganiro kuri iyo myaka mirongo ibiri imaze nansi ninete mutoni awuvugira ati mu mugambwe uri ku butegetsi bifuza ko inyamakuru ibinyamakuru bandanya bitera intambwe mu gufasha ko abantu baronka amakuru nyayo nansi ninete mutoni mfashe kano kanya kugira ngo nteze eh, iradiyo isanganiro ubu ifise n'igisata cerekana amasana mu gihe kwije imyaka mirongo ibiri eh, bakora turabifurije rero kuroranirwa tubifuriza gutera n'izindi ntambwe kugira ngo babandanye bashyigikira igihugu mu nzira y'iterambere mu kumenyekanisha amakuru yo kandi afasha bene gihugu kugira ngo bashike ku iterambere bahisemo mu mugambi sendedefdede rero turashigikiye iterambere ry'ibinyamakuru kubera ah, birafasha abenegihugu bigafasha n'inzego zatowe kuronka amakuru no kumenya aho umwenegihugu ageze imyaka rero mirongo ibiri si mike tubifurije rero kwerekana ubwo butwari n'ubumenyi burushirije gutyo tubandanye dukorana neza tukivuga amakuru ajyanye n'imyaka ya mirongo ibiri isamirizi isanganiro irangura imirimo Nestor Nguru nziza n'umwe mu bamenyesha makuru batanguranye na radio isanganiro atubwira ko bagitangura abatorewe na cyane cyane ko barondera guha ijambo abantu bose harimo n'abakiri mu ishamba uwo yarongoye igisata cy'ibiganiro akaba yarabaye n'umuyobozi w'iyo nsamirizi avuga ko ubutegetsi bwabugariye radio iminsi mike kubera kumbure kudatahura icyo ari cyo ubwigenge bwo gushyikiriza icyumviro n'intererano radio muri icyo gihe tumukurikire isanganiro yaciye mu bihe bimwe bimwe ubona yuko icyo bita liberté d'expression ni ukuvuga ubwigenge bwo kuvuga gushikiriza icyumviro ntivyamye byoroshye mbwa nk'itariki cumi na zitatu z'ukwezi kw'icenda bibiri na gatatu ndabyibuka jewe kubera ko nariko ndagira ikiganiro citwa mozayike hanyuma duhejeje kukivuga baca batwugarira mugabo baduhora iki ngo twavugishije umuntu bashyizeho leta nshasha iriyo ihinduwe ivuye mu masezerano yarusha mugabo ikerekana ibintu by'ingimba byagumyeho baguma bagwana hanyuma rero niho mvuga ntitwe twajya tuti burya abantu batanga kuvuga abantu bakamenya ibyo biyumvira biratuma inkoho zivuga buhoro twasanga iyo abantu bagiye baravuga bamaze kutanguza baravuga ibyo bintu by'ingimba ntibabikoresha cyane bagerageza kubahiriza akaranga mutima kumwuga ariko aributsa ko hari bihe bigoye insamirizi yaciyemwo ahimaze kugagwa inshuro zibiri bitumwe n'amakuru aba yakozwe bivanye n'ibihe igihugu caciyemwo tumutegabire inyuma y'imyaka mirongo ibiri radiyo isanganira ivutse nta muntu yoreka kuvuga ko ari akanyamuneza iyo umwana avutse akamara imyaka mirongo ibiri ni ukuvuga yuko aba ariko arashika mu bigero rero isanganiro twavuga yuko iri mu bimenyeshamakuru bikuze bifite icyo byokwirata kubera ko ibyo yaranguye kuva igihe yashingwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri ari bishimwa n'abantu batari bake ibyo turabironka mu bantu bashinga intahe yuko ari radiyo ikora akazi kayo neza ishimisha abayikurikirana ndetse igerageza no gukurikiza ibijyanye n'amategeko y'umwuga ibyo rero twebwe biraduha ingoga kandi turumva yuko ari byiza cyane tukamenya yuko iyo abantu bari barakora bashimirwa ari byiza ko babandanya kuri urwo rugero baba bageze ko ndetse bakagerageza no kurondera ingene barenza ngaho kugira ngo bashimishe aho bajejwe gushikiriza amakuru rero uno munsi ako kanyamuneza tugasangira n'abakozi bose kuko abakozi batariko barakora ngo bakore neza ibyo byo gushima ntibyoshoboka nibyo usanga hari ingorane zitari nke usanga twagiye turacamwo kuko umuntu arabye muri kahise k'iyi radiyo habaye ibihe bitari byoroshe usanga yarakoze mugabo nk'ubutegetsi ntibushima ingene iri kirakora ndibuka igihe cy'ibihumbi bibiri na gatatu yarigeze guhagarikwa ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'umunani hano makuru tuyabandanirize mu ijyanye n'umutekano aho umuntu yararira ku isengero ya katedrali katolika ya ngozi yarayishwe n'abasuma muri ijoro ryakeye bari baje kwiba muri sakristiya nkuko bishikirizwa na patiri mukuru bamaze kubomora uruhome rwa katedrale barinjiye muri sakristiya baratwara cyane cyane ibikoresho bisohora amajwi harimo amabafre mixer n'ibindi patiri mukuru tadenziga masabo anamenyesha ko bamaze kubishikana kwajejwe ipolisi aho camaze gutangura amatohoza agahumuriza abakristo ko imisa zizosomwa uko vyahora kuri katedrale kuko ngo atakintu mu bikoresho vyeranda vyo mu misa cakozwe ko Mujanye n'ubutunzi umutahe w'imiliyoni amajana atanu y'amafaranga marundi hamwe ni n'imiliyoni 50 z'ingwati ni bimwe mu bisabwa ni banki nkuru y'igihugu kugira abakora umwuga wo kuvunja amafaranga mva makungu batangure gukora mu nama ihuzi banki BRB hamwe n'abavunjayi kuri no wa gatanu abakora uwo mwuga basavye ko mutahe hamwe niyo ngwati bigabanywa bagasaba kandi ko iyo banki nkuru y'igihugu BRB yo baronsa ayo mafaranga mva makungu kuri ivyo ibanki nkuru y'igihugu BRB ibasaba nyabuna bashobora kuja mu mashirahamwe kugira baronke uwo mutahe inkuru tubaza Moize Misago abo bakora akazi ko kuvunja amafaranga mvamakungu abenshi bagumye bagaruka ku mutahe basabwa bo babona ko ari menshi bagashikiriza ko uwo mutahe w'amafaranga miliyoni amajana atanu y'amafaranga y'amarundi ugoye kuronka na igihugu kiri mu bukene bakamenyesha ko batagirishijwe inama hambavu y'ayo mahera basabwa kandi gushikana mu banki nkuru ya Republika ingwati y'imiliyoni mirongo itanu bakabona ko ayo mahera ari intambamye ku mwuga wo kuvunja amahera umutahe wahora usabwa wahora ku miliyoni ijana kugira umuntu akore ako kazi ko kuvunja amahera bakabona ko leta yari ikwiye kuja iduza ayo mahera abanze kugabanuka umuyobozi agejwe ibikorwa mu banki ya Repubulika Ferdinand Sabimana akavuga ko uwo mutahe ari wo kubaha iteka ngo kandi ushaka gukorera muri icyo gisata ategerezwa kubyitegurira akabahamagarira nyabuna kujya mu mashyirahamwe kugira baronke uwo mutahe ku banyamahanga ushaka gukorera muri icyo gisata agasabwa gutanga umutahe ungana n'amadolari ibihumbi amajana ane aho kandi agasabwa gutanga ingwati y'amadolari ibihumbi mirongo ine Muize misago turagushimiye makuru ajanye n'imibana abanyagihugu mu miryango y'abatwa baba mu kigwati ca Nyamitanga ni ku musozi Nyabibuye muri commune Butaganzwa intara ya Kayanza bariko baratera biciye umugambi wo kurima kijambere bimwe mu biterwa mbumba rugo nubwo bavuga ko abasanzwe bafise udutongo duto duto abanyagihugu barimiye hafi ico igwati ca Nyamitanga baremeza ko kuva aho abo batwa bijukiye ko n'ubusuma mu mirima bwakorwa batwa bwagabanutse mu ntwaro muri komine butaganzwa barashima iyo ntambwe abanyagihugu bo mu nyamitanga bageze ko mu kwiteza imbere biciye mu burimyi Patrick sengiumfa ushitse muri icyo kigwati cy'abanyagihugu mu miryango y'abatwa baba ngaho ku musozi wa Nyabibuye agacimbira inyamitanga uretse kwabo banyagihugu ubabonana isuku ry'ivyambagwa no ku mubiri urabona kandi ko bariko baratera imbere kuko amazu yabo y'uburaro menshi asakaje amategura ayandi amabati ndetse harimo n'ayasizemwo isima ikindi cerekana ko abanyagihugu bariko bariteza imbere nuko amatongo yabo bayarimye ibigori mu buryo bwa kijambere bavuga ko bishimira uko ishengero byababatise bo mu musema butaganzwa biriko rirabiza kurima kijambere aho bavuga nk'akarorero yuko bamaze bamaze imyaka ibiri aho bahora bari makera bakahakura ibiro bitanu ubu bahakura ibiro biri hagati ya mirongo itanu n'ijana twe twari abantu bagayise ibumba nta kamaro ryatumarira turarima kijambere tukaronka umwimbu abanyeshuri bakajya uburima bw'igikoni turaronka imboga reka tumerewe neza turabishima rwose ntitwari bwaronke ukuntu dushobora kuyifasha n'abanyeshuri twaciye tuza turabashira mu ishuri ku bwinshi twebwe batwakazi twari tubayeho nabi twari tubaye ha habi twanywa amazi mabi twaciye tuza turaronka umwimbu usumba uwo twaronka ubwa mbere twari abantu banyuma rwose banyuma turashobora kuronka ibyo afungura abikuye mu burimyi tukaronka n'umwimbu tutahora tuwuronka turimbura nk'umwimbu tukaronka nk'ibiro nk'ijana umuntu atabyahora abona n'umwe mu banyagihugu arimiye hafi y’icyo kigwati cy’abatwa cyo mu nyamitanga avuga ko n'ubusuma bwo mu mirima bwahora bukorwa n'abo banyagihugu b'abatwa bwagabanutse aho batanguye kwijukira kurima kera na kera baratwiba cyane nta muntu yatera ikintu ngo gisorome mugabo ubu barahindutse ko ubu nteye umwumbati uramara umwaka nkaza kuwusarura atangorane ubuzima bwaragabanutse nubwo biruko abanyagihugu b'abatwa basaba bagira neza bandi kurushiriza kubashyigikira mu yindi migambi y'iterambere na cyane cyane ngo bakanabaronsa amatongo yagutse kugira ngo nabo barime baronke umwimbu ukwiye biteza imbere nk'abandi banyagihugu kanyana janvier musitani bakomine butaganzwa arashima intambwe abo banyagihugu bo mu miryango y'abatwa bo mu nyamitanga bo ku musozi nyabibuye bageze ko mu bijyanye no kwiteza imbere na cyane cyane mu kwijukira kurima kijyambere mfatiye nko ku irima rishize ry'agatasi barasaruye amatoma atari make y'ibigori kandi babisarura byeze neza nka kurya n'abandi barundi bose bifise basarurira kuri icyo gihe rero nkabona ko iyo ntambwe bageze ko ni intambwe iriko iratuma imibano imera neza ico kigwati cyabatwa co mu nyamitanga kikaba gushika uyu munsi kirimo imiryango igera ku mirongo itatu n'umunani y'abatwa igizwe n'abanyagihugu bose hamwe amajana abiri n'umunani mu patrick nsengimva ku radio isango isanganiro